Tito je bez dvojbe bio jedan od e, najvećih državnika Europe drugog svjetskog razdoblja drugog svjetskog rata. Bio je komunista, bio je marksist, ali je bio veoma pragmatičan političar i želio je ostvariti ravnopravnost hrvatskog naroda u okviru Jugoslavije